بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة السادسة قاعدة الششم العام العام ودلالته عام ودلالة عام العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد عام لفظ كي که دربر بگیرد تمام آنچه را که صلاحیت دارد برایش از افراد فردا لفظی است که در بگیرد تمام آنچه را که صلاحیت دارد برایش از افراد او هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله لجميع الافراد الذين يصدق عليهم من غير حصر في فئة معينة منها یا لفظی است که دلالت می کند بر حسب وضع لغویش بر شامل بودنش به تمام افرادی که بر آنها صدق می کند بدون حصر کردن گروهی مشخص از آن یعنی شامل تمام اون افرادی که لفظ بر اونا دلالت میکنه باشه هیچ گروهی جدا نشند حصر نشند مثل كل, كل مؤمن في الجنة و كل کافر فی النار مانند این جمله هر مؤمنی در بهشت است و هر کافری در جهنم این کلمه کل عام هست چه بله و من القى صلاحه فهو آمن هر کس این من آمن بیاندازد صلاحش را پس او در امنیت است فذلك يشمل جميع من ينطبق عليه هذا الوصف من غير حصر في أفراد معينين میگه این لفظ شامل تمام اون کسانی میشه که مطابقت داره بر اون برشون این وصف یعنی وصف هر کس سلاح و انداخت هر مؤمن بدون حصر در افرادی مشخص بدون حصر در افرادی پس موقعی که میگیم هر کس وارد این اتاق شد در امنیت است شامل هر کسی که وارد بشه میشه شامل هر کسی که چه فالعموم من صفات الالفاظ پس در نتیجه عموم الصفات چی هست؟ الفاظ لأن اللفظ يدل على استغراقه لجميع افراده زیرا لفظ دلالت می کند بر فراگیر بودن تمام افرادش بر شامل بودن تمام افرادش ويختلف العام عن المطلق والنكرة في أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده فرق میکند عام از مطلق و نکره فرق دارد عام با مطلق و با نکره در این چیز که عام دلالت میکند بر شامل بودن هر فردی از افرادش عام دلالت میکند بر شامل بودن هر فردی از افرادش اما المطلق مثل الرجل فیدل على الحقيقة دون شموله اما مطلق مانند کلمه الرجل دلالت بر حقیقت میکند دلالت بر شمول تمام رجل نمیکنه یعنی رجل یک چیز شایعیه یک چیز چیه اما دلالت بر تمام افراد نمیکنه دلالت بر تمام افراد نمی کند موقع که شما میگید تو الرجلا این عام نیست آره؟ عام نیست بله پس دقت داشته باشید فرق عام با نکره رو توضیح میده میگه عام دلالت میکند بر تمام اون افرادی که برشون صدق میکنه برشون اون وصف منطبقه اما مطلق نه مطلق دلالت بر حقیقت بر حقیقت میکند مانند الرجل دلالت بر حقیقت مرد میکنه نه اما هر مرد رو شامل نه یعنی اگر یک مرد هم باشه مطلقه مثل عام نیست که تمام تمامشون چی بکنه فراگیر باشه یدل على فرد شائع من افرادی دلالت میکند بر فردی شایع از افراد الرجل دلالت میکند بر فردی شایع از افراد الرجل اما تمام افراد شامل نمیشه شایع بودن یعنی منتشر بودن و اما النکره كرجلين اما نکره مانند رجلین فيدل على كل واحد من رجال الدنيا دلالت میکند بر هر شخصی از افراد دنیا دلالت میکند بر هر شخصی از افراد دنیا دون ان یستغرقهم و یشملهم جمیعا بدون اینکه شامل همه باشه همه رو فراگیر شامل باشه کلمه رجل موقعی که میگیم تو رجلن مثلا مردی را دیدم آه؟ یستغرق یعنی فراگیر بودن یعنی همه رو در بر گرفتن بدون این که همه رو در بر بگیرد پس میگه مانند رجولن دلالت بر هر یکی از افراد دنیا میتونه بکنه ولی بدون این که شامل همه باشه شامل چی میشه؟ همه رو دربر بگیره یعنی موقع تو میگی رأی تو رجولن یعنی هر مردی رو تو دنیا دیدی؟ آه؟ نه بابا هر مردی رو که ندیدی یعنی تمام مردان رو دیدی؟ اگر تمام باشه اون موقع میشه چی؟ عام میشه تو کل رجال این عامه این چیه؟ عامه پس الرجل مطلق بود کل عام بود رجلین یا رجلون نکره بود موقعی گفت الرجل مطلقه دلالت بر حقیقت رجل داره میکنه دلالت بر چی؟ بله الفاظ العموم للعموم الفاظ هي ما يأتي عموم الفاظي داره که عبارتند از یک الفاظ الجمعی یک الفاظ جمع مثل کل الفاظ جمع اون الفاظی هستن که دلالت بر جمع میکنند و مفرد نداره یعنی با لفظش دلالت بر جمع میکنه با لفظش دلالت بر چی میکنه بر کل میکنه بر جمع میکنه مثل کل و جمی و معشر و عامه و کافه و قاطبتن مانند این الفاظ و نحوها و امثالشون مثل قولی تعالی کل امرئ بما کسب رهین هر مردی به آنچه که کسب کرده است در گرو است پس کل امرئن این کل از الفاظ جمع آمی، کلکم راعن و کلکم و کل راعن مسئول عن همه شما سرپرستید چوپانید قوله تعالی ام یقولون نحن جمیع منتصر کلمه جمیع اینجا شاهد مایید آیا یا میگویند همه ما پیروزی جمیع خلق لكم ما فی الارض جمیعا خلق کرده برای شما هر آنچه را که در زمین هست همگی را قاتل المشرکین کافتاً كما يقاتلونكم کافتاً و همگیتان با مشرکین بجنگید همانطور که همگی آنان با شما می جنگند و حدیث نحن معاشر ال... نحن معاشر الانبیاء لا نورث نحن معاشر الانبیاء لا نورث معاشره معاشره نه معاشره لا نورث لا نور است مجهوله نه نه این میدونی چیه اینو پارسال توی نحو الواضح خوندیم ولی من امروز بهت نمیگم چه اعرابی داره برو اونجا نگاش کن نحن معاشر الانبیائی لا نور اینو اعرابشو اونجا برو پیدا کن یعنی ما گروه پیامبران از ارث برده نمی شود این مجهول نریسوه نریسو یعنی ما ارث میبریم مجهولش میشه نورسو واب در نریسو چرا هست میشه چون قاعده داریم هرگاه بر وزن فعل یفعلو بشه مثال واب هست میشه ولی در مجهولش برمیگرده مانند وعد یعدو که مجهولش میشه یو ادو این هم بوده ورث یریثو که مجهولش میشه یو یورثو و متکلمش هم میشه نورثو خب دو الجمع المعرف بال الجنسيه او المعرف بالاضافه جمعی که معرفه به الفلام جنس باشه یا معرفه به اضافه باشه این هم عام این هم چیه؟ والمفرد المعرف بألف جنسية والمعرف بالإضافة مفردی که معرفه به الف لام جنس باشه و مفردی که معرفه به اضافه باشه اینا همشون عامه اینا برای هر چارتا مثال میاره الان مثل الجمع المعرفی بال قوله تعالى مثال جمعی که معرف به الفلام هست الفلام جنس این قول الله تعالى هست قد افلح المؤمنون رستگار شدند مؤمنان یعنی يعني هر کسی که جنسش چه باشه مؤمن باشه پس آم شد پس چی شد والمعرف ان المسلمین و المسلمات همان مسلمانان مرد و مسلمانان زن این هم عامه الافلام داره ان الله یغفر الذنوب جميعا از الافلامی که روی از ذنوب اومده چون همه اینا جمع هستن دیگه ان الله يحب المحسنين که روی محسنین اومده جمع فكل ذلك يفيد العموم لأن الجنس يتحقق في كل فرد من الأفراد تمام إنها عموم ميرسانا زيرا كجنس جنس تحقق پیدا میکنه در هر فردی از افراد در هر فردی از افراد ومثل الجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم اولاد عام میرسونه چرا؟ چون جمعیه که مضاف هست جمعیه هست که چه هست؟ وصیت میکند الله شما رو در فرزندانتان تمام فرزندان رو در بر میگیره خود من اموالهم صدقتا اموال جمع و مضافه من منهما یفید العموم بدلیل صحة الاستثناء منه خیلی نقطه جالبی گفت میگه تمام اینا عموم میرسونه به دلیل اینکه صحیح هست ما از اینا استثناء بیاوریم ها مثلا میتونیم بگیم یوسیکم الله فی اولادکم الا بله فالاستثناء امارت العموم است... صحیح بودن استثناء کردن علامت عموم بودن است عام بودن است پس اینا مثالایی بودن برای جمعی که معرفه به الفلام جنس بود یا معرفه به اضافه بود حالا مثال های مفردی که معرفه به الفلام هست و مضاف به مضاف و مثال المفرد المعرف به ال اما مثال مفردی که معرفه هست به ال والسارق و ایدی هما این الفلامی که روی السارق و السارقه اومده این عام میرسونه یعنی هر دوستی هر <coughs> بله الزانیت و الزانی فجلدو این الافلامه از الزانیت و و احل الله البيع حرم الربا الإفلام البيع الإفلام الربا إن الإنسان الذي خسر الإفلام الإنسان فكل ذلك يفيد العموم اینا عام و میرسونه ومثال المفرد المعرف بالإضافة اما مثال مفردي که معرفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أه؟ ماؤه وميتته ميتته مفرده اما مضافة بشيه مضافة بالزميلة مضافة بشيه فانه يدل على حل جميع ميتات البحر پس دلالت میکنه بر حلال بودن تمام مرده های دریا موقعی که میگه الحل میتته حلال است مرده آن شامل هر مرده ای میشه عامه سه تو فی سیاق نفی سومین چیزی که دلالت بر آم میکنه در عربی نکره هست که در سیاق نفی بیاید نکره ای که کجا بیاید أي النكرة المنفية أو النهي أو الشرط يعني نكره منفية يا نكره در سياق نهي يا شرط مثل مثل الأول يا مثل الأول قوله تعالى مثال اول يعني در سياق نف إن آية لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين. در سياق نفی اومده وحديث لا وصية لوارث در سياق نفی اومده فس إكراه وصيات أم عام میرسونند چون نکره سياق و در سیاق نفی, نفی لا ضرر ولا ضرار وحديث لا هجرة بعد الفتح ومثل الثاني ومثال و قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا این احدن مج نکره هست و در سیاق نهی اومده در سیاق چی اومده؟ لا تسلی یا عمو جمیع المنافقین شامل تمام منافقین میشه این نهیه این نهیه بله نافیه نهی شرط لورود كلمة أحد في سياق النهي چون كلمة أحد كنكرهاس در سياق النهي ومده ومثل الثالث قوله سبحانه مثال سيفومين قول الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر آية نكرهاس در سياق الشرط ومده اگر ببینند آیه ای رو یعنی هر آية يرو يعني هر و ان جاءكم فاسقون فاسق همینجا عام میرسونه یعنی هر فاسقی چرا چون نکره و در سیاق شرط اومده در سیاق چی اومده اما نکره فی سیاق الاثبات فلا عموم لها الا بقرینه اما نکره ای که در سیاق اثبات اومده باشه عمومیت ندارد مگر با قرینه مگر قرینه بیاد اونو دلالت بر این کنه که اینجا معناش عامه وگرنه بدون قرینه دلالت بر عام نمی کند نکرهی که در سیاق اثبات بیاد مثل رجل و رجال و مسلمین و مثال العموم بقرینة قوله تعالى ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة پس مانند کلمه رجل و رجال و مسلمین اونا او نمی رسیدند موقعی که من میگم جا رجلون نکره هست ولی آیا آمو میرسونه؟ آمو نمیرسونه اومد مردی یک نفر آیا این کلمه رجلون شامل هر مرد میشه؟ نه دیگه تمام مردار در, در بر نمیگیره تمام رجل ها رو اما مثال عموم با قریه این آیه ان الله یعمرکم ان تذبحوا بقره الله دستورتان میدهد تا گاوی را بکشید اینجا مطلق امر هست و با هر کشتن هر گاوی محقق میشه لان المقصود تنفیذ مطلق الامر چون اینجا هدف اجرا کردن مطلق امر هست و با هر گاوی چی میشه محقق میشه بله چار الاسماء الموصوله چارمین الفاظی که دلالت بر آم میکنند اسمهای موصوله هستن مثل ما و من و الذین و اللائی اللاتی و اولاتی كما في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ها این این مایی که در این جمله اومده عامه هر آنچه را لله ما فی السماوات و ما فی الارض هر آنچه که در آسمان هاست قل من کان فی الضلالتی فلیمدد له الرحمن مده هر کس که در گمراهی باشد این من چیه عامه اسم موصوله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الذين عامه همان کسانی که هر کسی باشه واللائي يئسن من المحيط كساني كنا أميت دان از حیض اللائي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللاتي آمي و کسانی که و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وصاحبان حامل هر كسي باشي هر صاحب حملي باشي پنج اسماء الشرط اسمهای شرط اسمهای چی؟ مثل من و ما و ایو و اینه همین من و ما میتونن به معنا شرط باشن به معنا چی باشن؟ شرط باشن فمن شهد منکم الشهر فلیصم هر کس که شاهد شد از شما ماه را مشاهده کرد از شما ماه را حاضر شد برایش ماه پس عامه و من قتل مؤمنا خطعا عام من و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم هر آنچه را که انفاق کنید ایما تدعو فله الاسماء الحسنى هر کدام یک را که صدا بزنید اینما تکونو یدرککم الموت هر کجا که باشید پس اینما این ما من اینا عام بودند دلالت بر عموم میکردند شش از الاسماء الاستفهام اسمهای استفهام هم از اون الفاظی هستند که عموم میرسونند مثل من و ما و متا و ماذا و اینه که قوله تعالی و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و محسن آه؟ البته اینجا ادغام میشه اگر ما بخوایم قرآنی بخونیم و من احسن دینم ممن که ما اظهارش کردیم که اقتدا و اظهار هم درست ولی خب ما خیلی جاها این کارو کردیم یعنی رعایت نکردیم تو کتابای صرفی نحوی و اصولی ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا من متى نصر الله چه زمانی است متى اين ما كنتم تدعون من دون الله اين کجاست آنچه را که جز از الله صدا میزدید قیامت خدا به این نایی که جز الله رو صدا میزنن این اینو ازشون میپرسه پس اینا اسمهای استفهام هم عام هستند کل هذه الالفاظ تدل على العموم بالوضع الحقيقي له في اللغة تمام این الفاظ دلالت بر عموم میکنن با همون وضع حقیقی که در لغت داشتن نه با وضع مجازی للدلالة على استغراق جميع الافراد برای دلالت کردن بر فراگیر بودن تمام افراد فان استعمل اللفظ في غير الاستغراق اگر لفظ در غیر استغراق در غیر شمول بودن استعمال شد كان استعمالا مجازيا يحتاج الى قرينه تدل عليه اون استعمالش از طریق مجاز بوده نیاز به دارك دلالة داره که دلالت بر اون بکند دلالت العام دلالت عام اما ان یبقی العام على عمومی او یخصص یا اینکه عام بر عموم بودنش باقی بماند یا خاص شود فإن خصص فالعام المخصوص يدل عند الجمهور على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص على سبيل الظن لا اگر عام خاص شد پس اون مخصوصه دلالت میکند در نزد جمهور علما بر آنچه که باقی مانده از افراد اون عام بعد از تخصیص دلالت بر سبیل زن میکند نه قطعی دلالتش موقع زنیه دیگه قطعی نیست ها خب، ما یک آمی رو داریم مثلا من گفت هر کسی وارد شد در امنیت این عامه من میام خاصش میکنم یعنی بعضی از افراد از این میکشم بعضی باقی میموند مثلا من میگم زید و ب... جز زید و بکر و محمد خب خاصش کردم اون عام قبلی رو چکار کردم؟ خاص کردم حالا که خاصش کردم بقیه باقی موندن چندتای رو ولی خارج کشیدم متوجه شدی؟ بله میگه دلالت عام یا این که عام بر عموم بودنش باقی مانده یا خاص شده اگر خاص شده پس اون عامه که خاص شده در نزد جمهور دلالت می کند بر آنچه که باقی که باقی مونده از افراد بعد از تخصیص یعنی اون افرادی که از آن باقی موندند اون افرادی که از آن چی بودند بعضیا که خاص شدند بعضیا که چی شدند اون باقی مانده ها دیگه دلالت بر چیه دلالت بر اونا زنیه دیگه بله نه لأن علت التخصیص قد تتحقق في افراد آخرين، مما بقي بعد التخصیص چون علت تخصیص چون علت تخصیص علت خاص کردن و اون علتی که اینا خاص شدن میگه چه بسا محقق میشه در افراد دیگر در افراد دیگری که هنوز باقی مانده در آن بعد از تخصیص میگوید همون علت خاص کردن در افرادی که هنوز در آن باقی موندن بعد از خاص کردن اون این احتمال داره که در اونها هم محقق بشه اون علت این احتمال داره که در اون باقی مانده ها هم چی بشه محقق بشود فلا تكون دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص قطعية بل ظنية پس نمی باشد دلالت عام بر باقی مانده ها بعد از تخصیص قطعی بلکه دلالتش زنی است بلکه دلالتش چه است اما العام الذي لم يخصص و بقی على عمومه اما عامی که خاص نشده هنوز منجوری روی عام بودن خودش چیه باقی مونده عامی که روی عام بودن خودش چی مونده باقی مونده فيدل على جميع افراده دلالت میکند بر تمام افرادش وهذا مذهب أرباب العموم لأن العموم هو المتبادر إلى الذهن من صيغ العموم وإن مذهب صاحبان عموم است ارباب عموم است برای این که عموم اون چیزی است که از سیغه های عام به ذهن متبادر برای این که عموم اون چیزی هست که به ذهن چی میشه از الفاظ عام به ذهن متبادر میشه سری میاد در ذهن لکن لكن اختلف العلماء في صفة دلالة العام الذي لم يخصص على جميع افراده علماء در دلالت عامی که خاص نشده بر تمام افرادش اختلاف دارن ببینید لیکن علما اینی که عام آیا بر تمام افرادش دلالت میکند در این با دارن؟ اختلاف دارن اهی دلالت قطعیتون ام ظنیه اختلاف بر این چیز دارن که آیا دلالتش قطعیه یا پس علما در اون عامی که خاص شده جمهور میگفتند که زنی و دلاله اما در مورد اون عامی که خاص نشده اون عامی که خاص که آیا زنی و دلالت و قطعی و دلالت در مورد این اختلاف دارن قال الجمهور جمهور گفتند منظور المالکیه شافعیه و حنابله دلالت العام بی على جمیع افرادی زنیه دلالت عام بر تمام افرادش زنیه فهو زنی و ظنی الدلالة استغرافی بی جمیع افراده عام زنی و دلالت هست بر فرادی بودن تمام افرادش لأن كل عام يحتمل التخصيص زيرا هر عامي احتمال خاص بودن درش وجود داره احتمال این خاص شده باشه درش هست و ما من عامل الا وقد خص منه البعض هیچ عامی نیست مگر اینکه بعضی از افرادش خاص شدند ولا یخلو انه تخصیص الا قلیلا و خالی نیست از اون خاص شدن مگر خیلی کم مگر کم و هذا يورث شبهة في دلالة العام على كل فرد به و این چیز شبهه رو به ارث میگذارد در دلالت بودن در دلالت کردن عام بر هر فردی به شکل خاص میگه این چیز که هر عامی احتمال خاص شدن رو داره و کم پیش میاد که ما خاص نشن میگه این شبهه رو جا میگذاره در دلالت کردن عام بر هر فرد به شکل خاص این شبهه رو جا میگذاره لذا زنی و دلاله هست لذا بر تک تک افراد چه هست زنی و دلاله هست ويترتب عليه أنه يصح تخصيص العام بالدليل ظني مطلقا حالا نقطه جالبی رو میگه میگه بر, این اساس مترتب میشه بر اساس این نظر صحیح هست خاص کردن عام با دلیل زنی مطلقا صحیح هست خاص کردن عام با دلیل چی؟ با دلیل زنی مطلقا یعنی آقا اگر عامی بود یک دلیل زنی اومده بود که اینو خاص کرده بود ما میگیم درسته این خاصیه درسته و انه لا يتحقق التعارض بین عام و خاص و محقق نمیشه و تعارض بین عام و خاص تعارض بین عام و خاص قرار نمیگیره دیگه نمیگیم در این بین این دوتا تعارض وجود داره بلکه میگیم این خاص ها جدا اون عامو ما بر افرادی که هنوز ازش باقی موندن برش عمل میکنیم برش چکار میکنه؟ دیگه تعارضی نیست دیگه تعارضی و انما یعمل بالخاص فيما دل عليه و یعمل بالعام فيما عده به خاص به دلیل خاص اون افرادی رو که شاملشون میشه برش عمل میکنه و به عام در افراد دیگه که باقی موندن بر افراد دیگه که بودن باقی موندن لأن العام ظنی الدلالتی زیرا که عام ظنی الدلالت است والخاص قطعی و دلالتی و خاص چه است قطعی و دلالت است ولا تعارض بین الظنی القطعی و هیچ تعارضی بین ظنی و قطعی وجود ندارد تا اینجا کافیه بخونم وذهب الحنفية إلى أن دلالة العام قطعية إذا لم يخص منه البعض اما احناف میگوید که دلالت عام قطعی هست اما حنفیه میگویند که دلالت عام چه است قطعی هست زمانی که خاص نشده باشه زمانی که خاص لان لفظ العام موضوع للعموم زیرا که لفظ عام برای عموم وضع شده است فکان العموم ملازما له پس عموم براش لازمی هستند حتی یقوم دلیل الخصوصی این که دلیل خاص بودنش دلیل خاص بودن بیاد قائم بشه و احتمال و تخصیص نادر و ناشو عن غیر دلیل فلا ينافي قطعیت العام و احتمال خاص بودن نادر هست و ناشی از غیر دلیل هست پس در نتیجه منافات ندارد نفی نمی کند قطعی بودن امره قطعی بودن چی را؟ عام را و یترتب علیه انه لا یصح تخصیص العام به ظنی ببینید موقعی که من میگم انسان واقعا ابتدا سواد داشته باشه بعدش بیاد قضاوت بکنه خوبه میگن آقا احناف اینجا اینجوری نکردن اونجا اونجوری نکردن اونجا اونجوری نکردن بابا تو برو اصول اینا رو بخون یک بار اول باید اصولشون زیر سوال ببری یعنی نه بابا اصول احناف و کتاب حال زیر سوال برده از علماء بزرگ ما که نگفتیم ما مستد تو چه عجیب حرفی میزنی ما داریم اصول علماء قدیم رو میگیم خب حالا ببینید چقدر قشنگ میگویند میگن و یترتبو علیه انه لا یصح تخصیص العام به دلیل ظنی بر این نظر این مترتب میشه که خاص کردن آن با دلیل ظنی صحیح نیست احناف میگویند خاص کردن آن با دلیل ظنی صحیح لأن ظنی لا يخصص لا يخصص القطعیه زیرا که ظنی قطعی را خاص نمیگرداند وأنه يتحقق التعارض بين العام الذي لم يخصص وبين الخاص القطعی و تعارض وجود داره بین عامی که خاص نشده و بین خاص قطعی یعنی تعارض میتونه محقق بشه بین عامی که خاص نشده و بین خاص قطعی لانهما قطعیان چون جفتشون قطعی شدن هم این قطعیه هم اون قطعیه بابا شما بیاید مثلا اصول جمهور رو بیاید یک کمی انصاف داشته باشین. احناف هم از خودمون هستن و ما خودمون از احنافیم شما ببینید مگر همانطور که جمهور میان میگویند که عام احتمال خاص بودن و داره هر عامی لذا میان نتیجه, نتیجه گیری میکنند که عام زنی و دلاله خب احناف هم اهل علم احناف هم تو این دین سهم دارند مسلمانند خب میان میگند که آقا قطی و دلاله شما در این وسط توانید به خاطر جمهور بودن اون قول راجع بدونید مگر اینکه دلیلتون قوی تر باشد ببینید اگر واقعا شما دلیلتون قوی تر است ارائه بدید یعنی چیه بگوید آیه قرآن که شما وقت امام قرآن میگنه در سوره فاتحه سوره ولی حدیثی که اومده این بر نظر احناف قدر واحد زنی ضرورت است ولی را قبول کرده قطعی و ضرورت کرده چطور میگیم این اصول که کاخی درست کرده که معتزله و این عمل میکنه آقا بحث ما رو تو نبرسی ما چی میگیم شما این سوال رو پاسخ بده که جمهور میگن عام زنی و دلاله احناف میگن آم قطعی و دلاله شما لطفی بکن بگو که دلیل اینی که جمهور میگن دلیلشون قوی تر دلیلشون رو بیار نه اینجا در مورد که قوم خطی و دلالت قول احراف رو میگیریم از اینجا که جمهور میگن خواستم خطی و دلالت از اینجا قول جمهور میگیریم آقایون خلاصه بابا خیر است خیر است شما باید یک کاری بکنید ما متعصب نیستیم که نظریه نمیدونه فلان و فلان رو قبول کنیم ولی باید دلیلگرا باشیم و این انصاف رو باید داشته باشیم و این انصاف ما موسا خب پس بریم جلوتر درود بر هر کسی که درود بر هر کسی که متبع حق است و به حق تعصب دارد خب و بناء علیه و حرم الحنفية بنابر این نظر حرف الحنفية تو متروک تسمیت عمدن حرام دانستند احناف ترک کردن بسم الله رو عمدی ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نخورید از آن چرا که نام خدا بران برده نشده است ولم يخصصوه بحديث با این حدیث خاصش نکردند ذبیحة المسلم حلال ذکر اسم الله عليها ام لم يذكر لأنه حديث آحاد وهو ظني وأباح الشافعية من الجمهور الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك إذا ترك التسمية إذا ترك التسمية عليها عمدان شافعية الجمهور جمهور ذبيحة مسلمان رو مباح دانستان زمانك بسم الله رو عمدي ترك كنت عمدي ترك كنت لأنهم خصصوا عام القرآن الظنی به هذا الحدیث ظنی چون خاص کردن شوافع عام قرآن رو عام این بود که نخورید با این حدیث زنی که گفته بود زبیه مسلمان حلال است و ظنی یجوز تخصیصو به ظنی و شافعی میگه که جایز است خاص کردن زنی با هم شافعی بر حق هم نه نه منظورمون منظورمون از از جهت چیه از اون زاویه دیگه بود منظور من از جهت حقانی بود حقانیت بودن از زاویه دیگر بود وأوجب الحنفية السكر والنفقة للمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى بقوله تعالى واجب گردانیدند حنفیه سکونت و نفقه را برای اون زنی که طلاق بائن کبرا داده شده است چرا؟ چون این قول الله متعال عامه اسکنوهن من حیث و سکنتم من کن سکونتشان دهید اون زنانی رو که طلاقشان داده اید لم یخصصوه به حدیث فاطمه بنت قیس و احناف این آیه رو خاص نکردن با حدیث فاطمه بنت قیس التي ذکرت ان ذکرت ان رسول الله صلی الله علیه و لم یجعل لها سکنا ولا نفقه که فاطمه میگه پیامبر براش سکونت و نفقه قرار نداد بعد از اینکه فاطمه طلاق بینونه کبرا داده شد البته اینجا نظریه جمهور صحیح هست ولی ولی نمیشه اصول در این قسمت ها به هر کجا در این قسمت اصول احناف و زیر سال برد میدونی چرا بابا علماء قدیم بدون علمی فتوا دادن اگر اینجوری می بود که خود علما رو مردم زیر سوال می بردن ولی قاعده اهل سنت اینه که علما رو زیر سوال بره بلکه هر قولی که براش راجح بود اون انتخاب میکنه دلیلش اینه که اونا بر اساس اجتهاد نظر دادن ولی چقدر علمی حقا و انصافا و خصص الجمهور عام القرآن بخبر الآحاد اما جمهور بدن عام قرآن با خبر آحاد <coughs> خاص کردن عملا به فعل صحابت الذین خصصو قوله تعالی عمل کردن به فعل صحابه که خاص کردن قول الله تعالی و احل لكم ما وراء ذلكم این قول به حلال برای شما هر آنچه که نام برده نشده در آیه محرمات به حدیث النهی عن الجمع بین المحارم صحابه اومدن این آیه رو خاص کردن با اون حدیثی که نه کرد از جمع کردن بین محارم و اون چی بود؟ لا تنکح المرأة ولا عمتها ولا علا خالتها با این حدیث خاصش کردن که زن نکاح کردن میشه بر عمهش و بر خاله یک زمانی که شخصی زنی رو گرفته بود امه و خالش رو نمیتونه بگیره یا زمانی که عمه و خاله رو گرفته بود دیگه خواهرزاده هاشون رو نمیتونه چیکار بکنه بگیره و خصصو آیات الموارید به حدیث و صحابه خاص کردن آیات میراث رو با این حدیث لا یرث القاتل قاتل ارث نمیبرد در حالی که اونجا اومده ذو قراره ارث میبره ولی این اومده چیکار کرده و حدیث لا یرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر نه کافر از مسلمان و نه مسلمان از کافر ارث نمیبرند و خصص آیت کتب علیکم القصاص فی القتل این آیه رو خاص کردن که فرض شده است بر شما قصاص در کشته ها با این حدیث لا يقتل مسلم بكافر كشت نمشي مسلمانی در مقابل کافری وكذلك كذلك خصصوا آية والسارق والسارقة فقطوا أيديهما إن آية رو ها بحديث تقطوا يد السارق في ربع دينار فصائلا دست دوز زمانی قطع میشه که اه، دوزیش به اندازه ربع دینار باشه و بیشتر پس هر اون آیه عام گفته بود ها دست دوز رو قطع کنید ولی آیه اومد حدیث اومد خاصش کرد چه زمان زمانی که از ربع دینار به بالاتر دوزید ربع دینار و بالاتر دوزید هذه أمثلة تخصيص هذه أمثلة تخصيص العام بالدليل الظني من خبر الواحد والقياس إلى مثالایی بودن برای خاص کردن عام با دلیل زنی از خبر واحد و قیاس ببینید انصاف دکتر زهلی رو و اما اثر الاختلاف في مسألة تعارض العام والخاص اما اثر این اختلاف در مسئله تعارض عام و خاص أثر شو ببيريد فمثاله نصاب زكاة الزروع والثمار مثالش در مورد نصاب زکات کشاورزی و سمر هاست فابو حنیفه لم یشترط النصاب فيما اخرجته الارض امام ابو حنیفه رحمه الله شرط قرار نداد نصاب رو در آنچه که از زمین بیرون میاد رویده میشه و اشترط الصاحبان اما دو صاحبش ابو یوسف و محمد این شرط رو نصاب و شرط دانستند و الجمهور و جمهور علماء مالکیه شافعیه و حنابله ملک النصاب مالکیت نصاب رو شرط دانستند و هو خمسة اوسق و اون چنده پنج وسقه و منشأ الخلاف تعارض حدیثینی منشأ اختلاف تعارض داشتن دو حدیثه اینا این هستند لیس فی ما دون خمسة اوسق من التمر صدقه در کمتر از پنج بسق از خورما صدقه ای نیست زکاتی نیست حدیث دیگه میگه فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر و ما سقیا بالنضح نصف العشر در آنچه که آسمان چشمه اونا رو آبیاری کرده یا اثری بوده خودرو بوده خودش آب خودش رو پیدا کرده کسی اونو آب نداده ریشه هاش از زمین آب کشیدن خوردن از اینا یک دهم زکات بدید و فیما سقیه به نصف العشر و اونی که با زحمت آبیاری میشه با شطور و با وسایل دیگه آبیاری میشه نصف عشر یعنی یک بیستم با موتور بله یک بیستم تعارض العام والخاص عند ابی حلیفه عام و خاص اینجا در نزد امام ابو حنیفه تعارض دارن فی دون خمس اوسق در کمتر از پنج با هم تعارض دارن ولم يعلم تاريخهما و تاریخ این دو حدیث دانسته نشده است و تاریخ این دو حدیث هم دانسته نشده است فیعمل بالراجح منهما پس بالراجح این تا عمل کرده میشه والعام هو الراجح و عام چه؟ راجح چون قطعی بود و نه به خاطر این فقط نیست البته فلسفه های دیگه رو ذکر میکنه الان لانه یوجب الزکات فی القلیل فیعمل به احتیاطا میگه چون اون حدیث زکات رو در کم هم واجب میکنه لذا احتیاطا بهش میشه عمل میشه گرچه اینجا البته قول قول صحیح جو قول جمهوره و اه، شاگردان امام هم نظرشون همینه و خصص الجمهور الحديث الثاني بالأول جمهور حدیث اول و حدیث دو خاص کردن حدیث دومی رو با حدیث اول فلا یوجب زکات فی الخارج من الارض فی اقل من خمسة اسق لذا واجب ندارستن زکاتی رو که از زمین خارج میشه در کمتر از پنج بسق یعنی 653 کیلو و تا 700 کیلو بعضی برآوردش میکنه کاری نداریم فعلا انه یقدم الخاص يعني خاص مقدم میشود و یشترط ملک النصاب و ملکیت نصاب شرط هست موفق و پیروز باشید